ad lavaret. Kalze dud zo dut. Neubet a dud zo dut. Re a dud zo dut. E leiz a guden ou zo bet. Muya a guden ou zo bet. Neubet a a den ou zo bet. Oa keke a vleut. Oa ket war a a vleut. Deux tomures à zine, Deux tomures à bot. Or bern poli, c'est doigt. Un euh, de poli, c'est doigt. Un trop pas de poli, c'est doigts.